Don Juan manĝas kuketi posttagmeze da Brian E. Drake. Il sidas omnadie in cafeerio an Rathausstraße, cad il advere lojas in Wien? Hispania esis tro varmega, il dicas, pro la vetero, ed anche pro... Ul foie, d'un particulare bona di, il sidas extere an tablo an la strado, e permisas che lo suno tusces il. Ma maxim ofte il sidas interne, dop colono in obscur angulo. Il drinketas vino e mangias cuceti l'una pos l'altra. Micra sucragi ofte plucam decidu dum dio ma il nol tempe drinkas plu cam un glaseto de vino. La austriana vini, li havas nulla fortesio, nulla peso. La vini di Hispania, mm, ti esas l'unica cosi qui me ancora desiregas, me ancora sentas ta manco. Li havas pico, ca vu comprenas? Li picas la lango e vivigas la mento. Ma forsan mea mamoro falias. Ola ofte falias nun tempe, il ridas ne laute. Cad il desi regas nur hispana vini, certe esas altra cosi, exemple le dami. Cad dami? Dami esas omnube, esas sempre e sempre dami, nur esforces evitare ali. Li chassa son, persequa per mil rusi. Ho, oh, dami, dami a vida posse dar, avare na manui. Roranini havas plus multa rationo, li juas l'instanto e permissa sol passar. Madami, la ulima alta statura Hidalgo esas nun quelque diminutita. Il havas gibo an la dorso. Il vahari, ti qui restas, esas pure blanca. Il oculi qui ante e por bruligar la cordii di mulieri, essas injectisita et cela su en La forta mamola manui, qui et citabis tante multa mami, essas maculisita et tremas levante al boco plusa cuceto. Savino es nur sat bon, ma lo cuceti, me aplaudas la vinani. Il forvisas pezzeti del tordita fingri tuberatra, un crumetto pendas del labio, il vozzo ancora portas musico, tenoro, ne beratono. E la castigliana cento charmante tormentas la vinana dialecto. Yes, mata dami, ho forigas la dami, con fazza soldulo con dami. Evo destructas omno, omno, ma minime oldonozas quelca liber tempo. Santa reposo, ma cavu credus to. Il inclina su intime. Ul foie, mem nun tempe, mulieri venes a me, a me. Il succusas la capo. Frenesio zini, venar angelante ad oldulo. Ma reputo famo, damnita famo, ol ancora trompas mulieri, trompas omnu. Quante ul valoras? Nulo, facas nulo, excepte che o plu arduigas obtenar credito. To eses famo pro che me havis ul aventuri dum me iuneso, ca me musta suffra por sempre, me havas anciena nomo, maxim estiminda nomo, la folagi di iuneso. Mm, no, ed anche di matureso. Yes, me trompi sulla sposuli. Yes, me mozidi suli. Ed un patro? Catala pecetti condamnes viro dum la tota vivo? me jam mustis livar mea Hispania, mea hemo ancestral, familio, amici, le futuro quam me expectis havor. Cam me ne jas chat e sufris, credes me, me es chat punisita. Nun restas a me nulla lasta curta modulatso, e malgreto omnu ancora credas che me es as tipo di nefi dinda fripono, Vu ne povus credar quante custas simpla glacedo di duesma grada vino e quelca cucchetti in itza urbo. L'umor detas plus o Le ciacolada esas tre bona. Ma il sufrado esas simplo justeso, car il ne ucidis, il levas la shultri. Tal aferi ne molte importas in Hispania. Ta case pro colo jar in vin. No, pro la famigli. Vu comprenas? honoro demandas restituzo, e la heredagio ne esis ad granda por satisfacar omni, do vines plus confortosa cam se via. Ma la prezzi, mea chambro, nuol esas nur chambretto, apene cabinetto, ta chambro custas micra ricesso omna monate, e la medici expectas on prepagar. Me doloras, hice, e mea hepato afflictas me. Il va ridetto ancora e havas tam ixuro de bona humoro e fiera ne sucieso, cui facinas plucam un muliero dum iare pacinta. Ma il ne montras la denti, la cuceti ne benigne tracti soli. Dopla colono il tiras nastuco parusita. Me matro brodi solu. Cavu vidas? La blasono di le tenorio. Ha ah, el nun sidas en la cielo insinuagio di lacrimo artificiose velisas loculo. Do, cad il repenta sua crimini? Crimini? Qua crimini? Esis nulla crimini, tale onagas in Sevilla. Malocidi, dueli, ile mendas. Su defenso, honoro, vu comprenas? E cad honoro explicas la senfina serio di dami, la eterna ne obediema hungro a mulieri, cad hungro? Quale vorto? Cad hungro a mulieri? Quale ideo? Adibe poesio tranason, a stupida nozioni pri hungro a mulieri, ritinde! Ma, ma, ma, ma, me ne hungris a mulieri, nul tempe. Ilua vozo leva su a sono ne musical. Me ne mem hungris a fornicado, quo sas fornico, ne graziosa confusesso havanta instanto di plesuro iela fino, plu bone su productata. Un gros insensaggio! Prezise lo contrea, ca vu ascoltas lo contrea. Ien, me confidenza a vu secretaggio. Me ne multe prisas mulieri. Ca vu comprenas? Facte me desprisas eli. No, plu exacte me abominas eli. Yes, me sempre abominis selli terroriganta enti, sempre demandanta, sempre expectanta, expectanta. Qua povas tolerare eli? E es duesma secretajo. Facte, facte me timegas la mulieri. Sempre timegis. Li terrorigas me til morto. Con vo opinionos pro quo me sempre forcuris me ne povis subisar elia vida manui sisanta, manui captanta, sempre postulanta, postulanta plucam irga viro povas donar. Hungro! Se me foie hungris ad irgo, certe ne esis a mulieri. Ja no, se me hungris. Ca me hungris? I regardas confuse la glaso, la tablo, la restanta cucetto. Hungris. Hungris. Yes, mi hungris. Me hungris ad ad agnosco. Agnosco comprenes. esar remarquita. Ne desaparar ne vidite deza mondo. Lo ne esas crimino. Omnu desiras esar remarquita. Omnu besonas che lo existo esses remarquita cadlo ne estas la toto di historio humal, religio, politico, recesso, povo, tom no esas aferi nascinta del desiro, del besono esa marquita. Ni esas figuri porcelan sur tabulo, pavorante pro la polvo. Lo plu multo de ni fallas ad en la ombri, e do ni timas, ni timas. E me, me, me ne diferas, Do quale me povis maquisa la mondo. Me ne esis espritoso, ne esis soldato. Combato terrorigis me presque plu molte cam mulieri. Me ne povis gana pecunio. Me esas idalgo. Me havas nur un talento, nur un. Amoro. Plu precise coito. Oh, quale me ululis contra il cielo me unica talento et ol dependis tote de la samenti qui me abominis male besono yes mi nome ol hungro la hungro ad agnosco de mandas ulo quala calcajo la gargajo di talento me presque abjuri sol esforzis ignorar mea talento presque successis negar ol ma mortar ne remarquita me mortar ne remarquita. Il manges la restanta cuqueto. La garsono bone comprendas l'ol de hispano, Lu ad portas du plus a cuqueti, fresce bacita, un havanta cremo. Ah, cremo! Ja, tu eses maestro verco, ad vera maestro verco. Itza bacisto eses apollon dir cuqueo. Ma parolante vere, singla cucifisto in itza urbo esas artisto. Me nol tempe hi che trovis Cucetto qua desplegis. Ilo vozo itere resonas musicale. Malgre che il va costumo desmodescis multa jare anti nun, o lesas netta, ed il porta sol per aplombo. Il ascoltas instante bruiso di calescio qua passas in la strado, e lente mangias lu cucchetto, suga singla pezzetto de sua fingro fini. Contenta ridetto transformas ilua visaggio, il leva sua glasso ed flaras la aromo del vino ante par drinkar ol. Ne mala vino, ne havas pico, ma eses ne mala. Nu, venes crepus culo. Esa es la tempo retrovenar al secoreso e solotareso di mea micra chambro. Io stazescas prenas e beno ligna bastono de sua flanco. Ol havas an la pinto ora leono capo. Subite iune sala lumo brillas in ilua oculi. O oh, ve, me oblivi is mea bursho! Quante stupida! Ma vu ne humiligus olda gentilulo, ca ies? Danki, multa danki! Livies de Kreutzer, com gratificuro, la garsona esas bona kelo, tre bona kelo il claudicas ad exterre, brandissa sua bastono per granda plombo. Thank you.